Sam Baitzgano. Morning. Yes, I I'm happy that uh, I am again uh, in this church this Sunday. Last Sunday we celebrated, and this Sunday I'm here again. За би тэгээд та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргээд мөн бас I don't know why last night Uh, I was uh, in my room and I thought at once, I will go to Mass to St. Mary's to Hanol tomorrow. Тэгээд э, өнгөрсөн шөн би ингээ зүгээр өрөөндөө ингээ бай бодож байсан, зүгээр ингээ байж байсан. Гэтэл ягаад ч юм ер нь бол би маргааш миса гигээх Мариас юм дээр очиж тэмдэглэх хэрэгтэй юм байна гэдэг тийм мэдрэмжтэй болсон байна. So I called Father Ho. I called him and maybe he was surprised. Why? I am coming again. I'm taking his masses from from from you. За тэгээд би яг тийм бодол төрсний дараа би шууд Father Hall руу утассан байгаа. Father би маргааш танаас өмнөр очиноо. Магадгүй Father амар гайхсан баха. Ягаад гэх юм бол би дахиад энд ирж байгаа ямар нэгэн шалтгаагүйгээр тийм болохоор Father магадгүй өө Father дахиад Bishop дахиад миний масыг ингээ болгож байгаа юм шигтэй тийм мэдрэмж төрсэн баха. But I felt that he was happy and I was happy also. Тэгтээ тэнд бас нэг зүйлийг мэдэрсэн. Тэр нь юу байсан бэ гэвэл Father Hoo маш их баяртайгаа би мэдэрсэн. Би бас түнээс олоод маш их баяр хөөргийг мэдэрсэн. So I said I'll come. So I'm here now. Тэгээд түүний дараа за би ямар ч юм ингээд танаас өндөр очихоор шийдлээ. Тэгм ч учраас өнөөдөр би яасан. Би бас энэ цагт та бүхэнтэй хамт байна. Have you ever met the situation wherein people are asking you who you are? Та нар хизээ нэгэн цагт Хин нэгэн та нараас чи хинбэ эсвэл та хинбэ гэдэг асуулттай ер нь тулгарч байсан уу? Тиймэрхүү асуултыг ер нь сонсож байсан удаа би болов. Many times I have to ask that if I don't know the person. За тэгээд миний миний хувьд хэм бол би маш олон хүмүүсээс асуух тийм шаардлага гадаг яг тэр хүнийг би мэдэхгүй тохиолдолд үргэлж би тэр асуултыг асуудаг байгаа. Many times they ask me also who are you? А тэгээд хүмүүс эргүүлээд бас надаас Та хинбэ? Эсвэл чи хинбэ гэж бас асуудаг байгаа. Before I could say my name, I'm saying to myself, I am a sinner. За тэгээд э, би тэрхүү хүнд өөрийнхөө нэрийг хэлхийнхээ өмнө би өөртөө ингэж хэлдэг байгаа. Би бол гим нүгэлтэн. Би бол гим нүгэлтэй нэг юм шүү гэдэг үгийг би өөртөө эхлээд хэлдэг байгаа. Maybe you're surprised with that answer. I am a sinner. За магадгүй та бүхэн би бол гим нүгэлтэй юм а гэдэг тэрхүү үгэнд гайхчихж магадгүй юм. I think that's the only thing that we can say that we are. That we are, we are sinners. Cannot hear? Та нар сонсож гин үү гэнэ ард байгаа хүмүүс сонсож гин үү? Сонсогдож гин үү? Ah, they could. Okay, so you, you, you, you, you, me, we are all sinners. За тийм ээ та бүхэн хідээр гим нүгэлтэн гэдэг тэрхүү хариултанд гайхаж магадгүй гэхдээ та нар болон би бид бүгдээрээ гим нүгэлттэй хүмүүс юм аа. Бид бол гим нүгэлтэнгүүд юм. And that is the best way to to to introduce ourselves but deeply inside while saying our name. Oh, I am Bishop Wentz. No. I I am a sinner. First I am a sinner. Магадгүй би бол гим нүгэлтэн юм аа гэж өөрийгөө танилцуулах, тэрхүү танилцуулга бол хамгийн сайн танилцуулга байж болох юм. Гэхдээ энэ хүү танилцуулгыг та бүхэн өөрийн зөрсгөлтэй хийх ёстой. Өөрийнхөө нэрийг хин нэгэнд хэлхийнхээ өмнө та бүхэн би бол гимнүгэлтэй нэгэн юм шүү гэдгийг өөрсдөө сайн ойлгох хэрэгтэй юм аа. But when I say to you I am a sinner, I am not telling you that get away from me or you have to be afraid of me. No. Тэмээ би өөрийгөө гимнүгэлтэй юм аа гэж тэр хэлэх, өөрийгөө гимнүгэлтэй юм аа гэж Танилцуулах тэр үед та нарыг би надаас битгий зүгтаагаач. Надаас бол зүгтаарай гэсэн үг юусоо биш юм шүү. And if you acknowledge yourselves as also sinners, then we can talk. We can encounter each other because we are the same. Бид нэр яг нэг нэгийгээ гим нүгэлтэн гэж таних тэрхүү үед бид нэг нэгэнтэй ярилцах тэрхүү боломжийг бас өөрсдөө олгодог байгаамаа. And you know what? in our sinfulness, in our failures, in our shortcomings. That's the best place wherein we can encounter Jesus, we can encounter God. Тиймээ бид яг өөрсдийнхөө хамгийн өөрсдийнхөө хамгийн их гим нүгэлтэй эсвэл бид өөрсдийнхөө хамгийн их сул дорой гих тэрхүү цаг мөчөд үнэхээр бид Есүс Христийг олж уулздаг байгаа. Яг тэрхүү цаг мөчөд жинхэнэ Есүс Христийг олж уулздаг маш гайхамшигтай цаг юм аа. When we acknowledge that we are frail, sinning human beings, that's when we need God, who is loving, who is merciful, who is compassionate, and who is forgiving. Then that's when we realize that we have a loving Father, a forgiving Father in heaven. За тийм ээ бид нэр яг өөрсдийгөө сул дорой эсвэл бид нэр гим нүгэлтэй гэж өөрсдийгөө хүлээн зөвшөөрсөнд тэрхүү цагт л Тэнгэр бурхан бидэнд яг хэрэгтэй байдаг юм аа. Тэнгэр бурхан бол гайхамшигтай нэгэн Тэнгэр бурхан бол уучлал өршөөлөөр дүүр нэгэн гэдгийг гагцгүй бид нэр өөрсдөө сул дорой буюу гим нүгэлтэй гэж хүлээн зөвшөөрсөн тэрхүү цаг учраад яг Тэнгэр бурханы гэж мэдэрдэг байгаа. But of course we have to be repentant. We have to acknowledge our sins. We have to be sorry for our sins. We have to ask pardon. Then God will truly be a forgiving God. Гэтэ бид нэр өөрсдөө гим нүгэлтэй гэж хүлэн зөвшөөрөө зогсохгүй. Бид нэр Тэнгэр Бурхнаас уучлал өгшөөлийг гуйх хэрэгтэй. Уучлал өгшөөлийг гуйж чадсан тэрхүү цаг мөчид Тэнгэр Бурхан яг бидний амьдралд жинхэнэ утгаараа орж ирд юм аа. In the gospel of today we have heard about fraternal or brotherly or sisterly correction that we ourselves we have to encourage each other not to do wrong but to do good. За өнөөдрийн айлтал дээр бид юу сонсон бэ гэхээр бид нэр ах дүүсийн буюу аав ээжийн буюу аав ээжийн хайраар анд нөхрийн хайраар нэг нэгийгээ зөвхт байдалд оруулах хэрэгтэй гэдгийг сонсон байгаа. We have to be a watchman, a watchwoman for each other. За бид нар нэг нэгэндээ сануулгач байх хэрэгтэй. Бид нар нэг нэгийгээ ямар нэгэн буруу зүйл хийх гэж байгаа бол тэрнээс одоо урд чинь сэргийлж чаддаг ахын дүүс буюу In the first reading of today uh, Ezekiel was telling us that we have to be as a prophet we have to be a watchman. A watchman one who announces to others the danger that is coming, that is approaching. За өнөөдрийн 1-р уншлага буюу Зүнж Эзекелийн номноос та бүхэн сонсон баха. Өнөөдөр юу гэж Эзекел хэлсэн бэхээр та бүхэн бусад ах дүүс нараа ямар нэгэн буруу зүйл хийхээс үргэлж сэргийлж тэдгэрийг зөвдгөж байх хэрэгтэй. A watchman or a keeper or a manhaj has to do that. If there is a danger, he has to say to the idsen, to the, to the, to the master or to the boss that there is a danger coming. Бид нэр нэгэн төрлөөр бид нэр юу байх хэрэгтэй бид нэр зүн чаах хэрэгтэй түрүүн бишап хэлсэн бид нар манаач байх хэрэгтэй эзнээ ямар нэгэн аюулд орхоос өмнө сэргээж хилдэг тэрхүү манаач бид нар байх хэрэгтэй маа So when there is the danger of falling because of sin of getting away from the church. That's the time that we can be a watchman for our brother or sister, encouraging him or her to stay, to come back. Тиймээ бид нэр яг бусад ахын дүүс нараа гимнүглээс олоод эсвэл ямар нэгэн зүйлээс болоод унах тэр үед унаад яг Тэнгэр бурхнаас буюу сүмээс холдох тэр үед бид нэр яг манаач тэдгэрийн манаач буюу тэдгэрийн хамгаалагч байж бусад ахын дүүс нэрэ буцаа сүмдэр буюу буцаа тэнгэр бурханд хүрж ирэхтэн тослох тэрхүү манаач ахын дүүс нар байх ёстой маа. But we have to do this with gentleness, with friendship, with gentleness and with goodness so that our brother or sister who has done wrong will accept our encouragement. Тэгээ та бүхэн яг ахын дүүснээрээ зөвтгөх тэр үедээ Та бүхэн эдгээр зүйлийг маш даруй зүрх сэтгэлээр хийх хэрэгтэй. Маш даруугаар буюу найзын зүрх сэтгэлээр хийх хэрэгтэй. Тэгснэр тэрхүү холдон явж буй ахын дүүснэр та нарыг хүлээн аваад буцаад тэнгэр бурхан дээр ирэх боломжтой юм аа. That in real life we don't do that. Яг би жинхэнэ амьдрал дээр энийг хийхэд маш хэцүү байдаг. Бид нэр энийг хийж чаддаггүй. When we see somebody who is making wrong, when we see somebody who is doing bad, what do we do? За тэгээ хин нэгэн буруу зүйл хийж байгаа үед бид нар яг яад юм болоо? We go to the others to say, "Wow, that sister is doing like this. Oh, that beautiful lady is doing like this and like that." Чи чи чи чи чи чи чи чи чи. За тэгээд бид нэр яг хин нэгэн буруу зүйл хийж байгаа тэр хүнд очиод шууд хийхин орон бид нар юу хийдэг вэхээр бид нар тэр хүний хажуугаар яваад бусад хүмүүстэй очиод өө тэр тэгжсэн бэл өө энэ ингэж хийсэн бэлээ гэх мэтээр бид нар хов живийг тэр тэр хүний талаарх хов живийг ярьж эхэлдэг байгаа. That is usually what happens. When we see something wrong with others, we start talking about that person. It is chismis. Instead of doing good for that person, we are doing bad. За тэгээд түрүү хэлсэнчлэн бид нар тэр хүнд очиж шууд хэлхийн оронд Бид ямар нэгэн хүн ямар нэгэн буруу зүйл хийж байгаа хооронд түүний араар ярьж эхэлдэг байгаа. Өө тэр тэгжсэн, энэ ингэж хийсэн гэх мэт ч л. The worst thing is that we are criticizing instead of helping the person to be good, we are criticizing that person. Тэгэхэд хамгийн муухай зүйл нь юу юм бэ гэхээр бид нэр тэр хүнийг очиж зөвдөхийн оронд бид тэдгээр хүмүүсийг шүүдэг байгаа. Гаднаас нь хараад юу болсныг мдэг байж бид нэр зүгээр л шүүлт өгдөг байгаа. And at worst we judge the person that he is a low high person, a very bad person, a sinner. За тэгээд бид нар өөрсдөө син- ö, бид нар өөрсдөө гим нүгэлтэй гэдгийг мэдгүй байж бид нар бусад хүмүүсийг өө тэр бол гим нүгэлтэй нэгэн гэж шүүдэг байгаа. Jesus says there is only one judge, and that is God who is in heaven, who can forgive because he is the rightful judge. Тэгээ Есүс хэлэхдээ юу хэлсэн бэ гэхээр тэнд ганцхан шүүгч байгаа. Тэр бол Тэнгэр тэнгэрд оршигч бидний гайхамшигт уурчил өршөөр дүүрэн тэрхүү аав юм а гэж Есүс Христ хэлсэн байгаа. So if we see something like this we have to look first at ourselves Are we judging the person because we are righteous or we are the ones who are doing good and the others are doing bad? За тэгээд яг бид нэр ийм нөхцөл байдалд орох юм бол бид хамгийн түрүүнд өөрсдийгөө харах хэрэгтэй. Бусдыг очиж муулахын хооронд би үнэхээр энэ хүнийг ингэж хэлэх тийм зөвхөн мөн үү гэдгийг хэлээд өөрсдийгөө өөрсдөө тунгаан бодох хэрэгтэй маа. And in real experience, me, myself included, when I judge somebody, when I criticize somebody, I am saying to myself, Am I the righteous person? I am always the right person. No. In fact, when we criticize and judge others, it is because we ourselves are covering up something that the other person has been doing. We ourselves have that same weakness that the others have. За тийм ээ бид нэр яг бусдыг одоо шүүхт хэр үедээ бид ямар нэгэн байдлаар бас тэр хүний хийсэн зөвхт үйлдэлийг нууж байгаа юм шиг. Эсвэл бас өөрсдөө бас өөрсдөө ямар нэгэн гим нүгэлтэй гэдгээ халахалж байгаа юм шиг. Тийм байдалд ордог байх нэ. So Jesus asks us today and every day of our lives to help one another, to help others not to do wrong anymore, but with encouragement, with love. We have to help them to do good. Нэгэнт л бид нар бид бүгдээрээ энд ирсэн хүнийг бүр гим нүгэлтэй учраас өнөөдөр Есүс Христ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бусдыг битгий шүгээрээ. Шүүхийн оронд буцаад очоод тэр хүнийг хайраар, урмаар тэтгээрээ гэсэн байгаа. Stop chismis talking about the others because if you are talking about the others you are talking about yourselves. Тэгээд э, өнөөдөр бас юу гэсэн утга энэ хүн аль юу гэсэн утгатай хүн бэ? Хин та хин нэгний тухай ярьж байгаа бол энэ нь бас та өөрийнхөө тухай ярьж байгаа юм шүү гэсэн утгатай. Our faith tells us to love one another. Бидний итгэл бишрэл биднийг бусдыг хайрл хэмээн хэлдэг. Forgive one another. Бас нэг нэгээ уучил хэмээн хэлдэг байгаа. As our heavenly Father forgives us because he is love, he is compassion, he is merciful and forgiving. А бидний хайртай өршөөнгүй амар тайван тэрхүү Тэнгэр бурхан биднийг хайрлсан шиг, биднийг уучлсан шиг өнөөдөр ирсэн энд байгаа хүний бүр бас яг тэрхүү аав шиг Нэгнийг уучлж, нэгнийг хайрлах хэрэгтэй юм аа. Our faith should be a big yes to Jesus. Always loving and forgiving. Тиймээ бидний энхүү биднэрт байгаа тэрхүү итгэл бишрэл Есүс Христэд үргэлж за буюу тийм ээ гэж хэлэх хэрэгтэй. Есүс Христэд бид нэр тийм буюу за гэж хэлснээр бид нэг нэгийгээ хайрлах тэрхүү гайхамшигт хайрыг бас төрсгөлтэй оруулдаг байгаа. Encouraging each and every one of us to be good. Тийм учраас бид нэр үргэлжний нёгийг зөв буюу сайн зүйл хийхэд урамшуулж байх хэрэгтэй. God bless. Та Тэнгэр бурхан та бүхнийг явах болтугай.